bueno, jakin badakizute eh urrengo urtean hauteskundeak eh, berriro badirela. Baina bueno, ba kasuan e, erabaki bat hartu dut eta da ba nere burua berriro ez aurkestea hauteskunde horietan. Egia esan da nere lehen momentu batean e, eh, ausnarketa ba guztiz pertsonala izan da. Ausnarketa e, lasaia da inungo baldintzarik gabe egindakoa, ez? Hartu dudan erabakia ez da ez nekiaren ondorioa, ez da ilusio faltaren eh, ondorioa, ez da proiektu edo idei berrien eh, faltaren ondorioa. E, niretzat hartu dudan e, oinarri sendo bat, e, eta da ez dela komeni kargo publiko berean mugari gabe irautea. Eta egia da, ba, bigarren une batean, e, ba, osnarketa partekatu izan dela, nire alderdiarekin, Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Eta eskertu nahi dut e, Eusko Alderdi Jeltzalea orain dela zazpi urte. Ba, aurkesteko erabaki hartu nuenean, eman zidan, babesagatik, eta orain ere, ba, usteko erabakia hartu dudanean, eman nauenarekin. Erabakia askatasun osoarekin hartu dut, eta hori oso, oso garrantzitsua da. Erargitu nahi dut ez dela agurra, zer handikan legialdiaren eh, laurden, laurden bat falta da bukatzeko eta bukera arte bai ni neuk eta hemen ditudan beste sinegutze guztiak ibiliko garela lanean hasiratik bezala eta bukatu arte zen bueno, asko ditugu proiektu asko ditugu eta bueno ba guzti hauek saiatuko gera eh, konpontzen